Што друго е заедничко? Во пораките до Смирна и Филаделфија. Освен тоа што за нив Господ имал само пофалби, а никаква критика. Што друго е заедничко во тие две пораки? Има нешто што е многу интересно, а што е заедничко. Ајде отвориме. Откровение, втора глава. Ке почнеме значи, од осмиот стих, од каде што почнува пораката до втората црква. Црквата во Смирна. И на ангелот на Смирнаската црква, Напиши да му. Така вели првиот и последниот, кој беше мртов, и еве оживеа. Колку славни зборови. Беше мртов и оживеа. А може ли светот да понуди поголема надеж од ова? Победа над смртта. Ги знам твоите дела, скрпта и сиромаштијата. Но ти си богат. Кој е тоа богатство кој што Христос го цени? За жал, оно што и фали на Лаодикеја. Лаодикеја е многу богата. Живе во последното време. време на многу удобства, комфор, технологија, материјални средства. Но за неја Господ вели дека е сиромашна, гладна, гола, боса. И ја советува каде да купи злато, што да направи за да се збогати. Но за Смирна, Господ вели, богат, значи на ангелот, затоа во машки род, на ангелот, Господ им ги испрека пораките на ангелите на црквите. Ти си богат. И што друго се споредува, Запазите тука. И хулењата, хулењата, пцовките, че нешто што е нај, најниско ниво на, на говор, на, и говор на образа, како што денес се нарекува. Хулењата на оние кои за себе велат дека се јудејци, а не се, туку се што? Туку се сатанска збирштина. То, из, из, изврдиот текст вели синагога, тој е всушност грчки збор. Евреите зеле грчки збор да го користат за дивните синагоги, уште во тоа време. Овде го превеле со збирштина, бидеќи баш така одговара. Добро, остатокот го читаше <laughs> Данило. А да видиме што е изборно на, на Филаделфија. Третата глава, а и таму се споменува синагогата сатанска. Много интересно. Зашто баш до тие две цркви, на тие две места? Трета глава, седми стих. И на ангелот на Филаделфиската црква напиши му, вака вели светиот, вистинитиот, оној кој го има клучот Давидов. Што значи клучот Давидов? Интересна тема. Давид како вклучи го. Е интересно, има врска со светилиштето. Давид сакаше да изгради храм. И Господ му рече, не. Значи, Давид сакаше да го има тој клуч. Но Господ вели, јас го имам. Христос го има. Кој отвора и никој не може да затвори. И кој затвора и никој не може да отвори. Но што се однесува тоа збора? Според визијата на Елена Вајт од 1849 година, овие зборови се однесуваат на 1844. Тогаш Господ затворил една врата, што дотогаш беше отворена, но тоа не значи дека ја затворил милоста, како што некои погрешно тогаш мислеа, вратата на спасението, туку истовремено отворил една друга врата – И сега се спасуваме преку таа врата што тој ја отворил, ама таа е таа што што не му се допега на поголемиот дел од христијанството. Неки таа врата во второто одделение од светилиштето, таму кај што се наоѓа ковчегот, таму кај што се наоѓаат заповедите и сега заповедите, тоа е тука се наоѓа саботата. Тоа е проблемот. Убава си беше онаа прва просторија кај што не беа заповедите. Но Господ рече нешто многу битно тогаш и тој посака уште тогаш и да го заврши делото со таа порака, бокнета порака на третиот ангел. Но како некогаш и евреите, така и Божиот народ од тоа време па навака од икс неколку причини значи, предизвикал Господ да го одложи своето доагење. Го почитавме седмиот стих, значи, таа порака се однесува до Филаделфија. Од 1844 не почнувала од Дикеја, Филаделфија. Братската љубов тогаш беше силна. Ревноста тогаш беше силна. Верата во Христовото доаѓање тогаш беше силна до пораката на третиот ангел не беше прифатена. Повеќето адвентисти се откажа од верата после разочарувањето. Самиот Милер се откажа. Не го прифатија третиот ангел. Не го, приф... не го прифатија ово учење и за затворената, и за отворената врата. Науката за светилиштето, за небесното светилиште. И затоа спласнатоа движење да го прифатеат духот на пророкството, уште пред тоа немаше ни да се разочарават. Го отфрлија духот на пророкството, Хейзен Фос дури не ни се плашил дури да, го, да ги објави своите визии и доживеа разочарување. Немаше нито да се разочарат да веруваа на духот на пророкството. Но и после разочарувањето не верува во пораката на третиот ангел ја отврлија до крената за светелиштето, која што беше објаснување за сите тие настани, објаснување за сето тоа разочарување. И движењето спласна. Треба да поменат многу децени, повторно да се намножи доволно бројот на оние што веруваат во пораката на третиот ангел. Но тогаш па ја отврлија пораката за оправдање со вера. Повторно се пропушти шанса да се заврши историјата на овој свет триумфално со излевањето на Светиот Дух и Второто Христово доаѓање. И ете на нас денес во овие тешки, соблазнителни денови, денови на расколи и осипување. Но да го прочитаме остатокот од пораката до Филаделфија. Ги знам делата Твои. Ете ти дадов отворена врата што никој не може да ја затвори. Ти имаш мала сила и сепак го запази Словото Мое. И не одречувај се од името Мое. Деветиот стих. Живете, мала сила, мала сила, но само пофалби од Господа. Важно е да го запазиш Словото и да не се одрачеш од него. Па нека е мала таа сила. Помножена со, со господовата е еднаква на бесконечност. А најголемата сила во овој свет помножена со нула е еднаква на нула. ете, ќе направам некој од сатанската синагога, еа, истата да потреба. Која е таа? Оние што велат дека се јудејци, а не се, туку лажат. Сакав да видиме кои се овие и со, со тоа следната сабота на крајот од годината <clears throat> да ја завршиме оваа тема за околу Израел, околу римјаните 11 глава, околу Божиот избор. Е што тие, што лажат, лажните евреи, ќе направо вели да дојдат, пазите, пазите какви зборови. А и Смирна беше на почетокот од христијанската историја. Ако прашаме, ако прашаме Кои се лажните евреи од, од Смирна, од времето на Смирна, од времето на раното христијанство? На кое време се однесува Смирна? Кои се тие 10 дена, 10 дена за кои што Христос им најавил прогонство? Значи, тоа се 10 години на почетокот од четвртиот век, крајот на третиот, од 303-та, Христијанската црква беше гонета цели 200 години од страна на римската држава. Ако сметаме од, од Нерон, првите првоства, кога гинат со маченичка смрт и апостол Павле, и апостол Петар и многу други илјадници. Повеќе од 200 години. Но на почетокот од четвртиот век, баш на почетокот, пред да добијат верска слобода христијаните во времето на Константин. Последниот цар пред Константин, кој беше Диоклецијан, што беше роден во Сплит. Диоклецијан и го приредил на црквата најголемото прогонство, најстрашното прогонство. Значи, не, не стига сите прогонства пред, во тие предходни 200 и кусор години од апостолско време до тогаш, туку во тие последни години од власта на Диоклецијан, од 303-та до 313-та, кога Константин дојаѓа на власт со Миланскиот едикт, 313-та година е донесен тој едикт за верската слобода на христијаните. Тие 10 години, овде проречени како 10 дена, беа најстрашните прогони. Се вели дека првите епископи, епископите што учествувале, еден од нив беше епископот Ахил од Стоби, значи од Македонија, што учествувале на првиот Вселенски собор 325 година во Никеја. Повеќето од нив кој бил со едно око, кој бил без рака, кој бил, значи првите учесници на првиот Вселенски собор биле луѓе што се уште имале лузни тоа го прочитав во адвентистичкиот коментар, се уште имале лузни од, од тие прогонства, од тие 10 години, најкрвавите, најстрашните прогонства за црквата, последните 10 години. 303 до 313. На некој начин е тоа најава за последното време. Бидеќи последното време, кога ќе бидат најголемите прогонства, најстрашните прогонства? На самиот крај. На самиот крај тогаш ќе бидат најстрашните прободства. Но сега, ако прашаме, кои се тие лажни евреи од раното христијанство? Па, тие се исти како и оние од времето на апостолите. Немало други евреи во тоа време. Или некои што се нарекувале евреи. Кои се тие лажни евреи? Тоа се искастрените гранги од маслиновото дрво, според Римјаните 11 глава. Но апостол Павле ги предупредил римјаните и сите нас. Господ нив ги искастрил, неговата строгост се покажа кон нив. Тоа не ги читаме се, бидеќи свеживи се тие стихови се уште во секјавање од минатата самота, од полуката минатата самота но ти не се возгордејувај заради тоа што нив ги искастрил, а тебе те накалемил. Зошто? Бедеќи не го носиш ти коренот, не го храниш ти коренот, туку коренот те носи тебе и, и коренот те храни тебе. Значи, тоа едно те исто дрво, Израел, ние сме само накалемени на тоа дрво, ама дрвото е исто цело време. И сега, кој е вистинскиот Израел? Во Галатјаните, да се подсетиме малку порано од библиската полка, последната шеста глава, што напиша апостол Павле, 15 и 16 стих. Галатјаните шеста глава, 15 и 16 стих. Зашто во Исус Христос ниту обрзанието има некаква сила, ниту не обрезанието. Значи, во каква состојба се наоѓа телото твое <laughs> или мое, тоа нема сила, само по себе. Туку што, каде се наоѓа силата? Туку новото создание, а тука е силата, кај што е Духот Свети. Туку новото создание, во тоа е вредноста на верата на да оние што постапуваат и по тоа правило, по кое правило? Значи, новото создание. И од сега натаму нека биде мир и милост ним и на Израел Божји, или некој преводи велат на Господовиот Израел, или Божиот Израел. Кој е тој Господов Божи Израел? Секјаваме Римјаните 2.28. Кој е вистински израелец? И кое беше вистинското обрезание? Ајде ги прочетаме и тие зборови. Па имаме уште 5 минути до краја. Кој беше вистинското обрезание и вистинскиот израелец? Еве да почнеме 28 стих, 2.28 римјаните, зашто не е прав јудеец оној кој е таков по надворешност. А каков е тој по надворешност? Пошто се познава јудеец по надворешност? Сте видели јудеец? Тоа е многу интересна тема. Иеко апостол Павле тука мисли на брзанијето, меѓутоа лигето не шетаат голи, па да видите дали се обрезани или не се. <clears throat> Ајде, немам време сега за ово. Знаете, еднаш, еднаш една Вајт ја прашале како изгледал Христос. Бидеќи таа го гледала Христа во визи, многу визи, еден куп визи. И од тоа време, и како е сега од, во небесното светилиште. Знаете, што одговорила? Типичен евреј. евреин. <laughs> по факт, Дали може да, да го разбереме тој незин одговор, шо па тоа значи. Ето тоа е една друга тема. Зашто не е прав јудеец, оној кој е таков по надворешност, ниту право или вистинско обрезание, она кој е надворешно, врстелото, туку оној кој е внатрешно таков и оно обрезание што е во срцето, по дух, а не по буква неговата пофалба не потекнува од луѓето, туку од Бога. И видиме, гледаме како Господ ги фали овие две цркви. Но, ако поставиме прашање кои се вистински јудејци, кои се лажни јудејци во времето на Филаделфија, тие па воопшто немаат никаква врска со еврејскиот народ и еврејската раса од библиски времења. Тие па немаат ниту генетска, ниту крвна врска. Ашкеназите немаат никаква врска со, со еврейскиот народ од библиски времења. Ако сакате да знаете, е само тоа ќе ви го кажам. Ако сакате да знаете како изгледа типичен евреин, појдете во Солун, се уште има такви. По духовност и тие се катастрофа, како што има тогаш 2000 година, да ги видам. Значи, како најобични атеисти се понашаат. Но едни двајца од Солун беа дојдени на еврейскиот концерт тука во Домот на армијата 2001 година, кога бевме. Поете да видите какви се. Значи, имаат темна боја на кожата, како робите, од некои роби дори потемна. Имаат типично семитски карактеристики на, на лицето, но темна боја на кожа, Тоа е многу битно. Такви биле вистинските евреи по тело пред 2000 години. Затоа апостол Павле му вели римјанинов, опа, ја па мислев дека си ти и египјанецот, дека што... Како можел апостол Павле да го побрка со египјанецот, они во дела, 22 глава. Ја па мислев дека си ти оно египјанецот што, што сакаше да направи бунт пред некој ден. А Павле му вели, не, јас сум римски граѓани, <laughs> не. Не врска со тоа. Но како можеш Павле да предпоставиш дека е он египјанец? Значи, значи Павле има темна боја на кожа? За да го побркаш со египјанецот. Не може Павле да е некој, некој европеец, бела раса, и да помислиш, а, да не си ти овој египјанецот. Знаете што кажал, ми се допагаше таа изјава, од наводно кажано на Фейсбук пред некоја година ја прочитав прв пат од поранешниот египетски председател другар му на Тито и тој беше Гамал Абдер Насер така. Насер имал кажано демек на денешните израелци во Израел никогаш нема да бидете добродојдени вика тука на блискиот исток затоа што пред 2000 години си отидовте од тука црни, а сега се враќате бели. <laughs> Много интересна изјава. Да, измешани. Е, е, е. Значи, деле се неверните евреи, израелци, два пати се лажни евреи. И по тело не се вистина тие евреи од тоа време, дали се хазари, дали се келти, не е битно што се по генетско потекло. Но оние што најмногу ја матат водата и во и околу Израел, и надвор, и секаде по светот, па и разните соросоиди и така натаму. Тоа се два пати лажни израелци што немаат никаква врска со вестината. Тие се сатанска синагога и немаат никаква врска со Израел, оној Израел за кој што Павле вели дека целиот ќе се спаси во Римјаните 11 глава. А тоа планев да го оставам за следната сабота. Со тоа да финишираме. Што значи тоа целиот Израел ќе се спаси? Според се повикува на пророќството од Исаија, за да го каже тоа а сега само да довршам поуката, а, пораката до Филаделфија, во деветиот стих. Виде што ќе направам. Ако не се откажеме од Словото и не се одреч, ако го запазиме Словото Христово и не се одречеме од името Него, ете ќе направам некој од сатанската синагога, оние што велат дека се јудејци, а не се, туку лажат, да дојдат и што? и да се поклонат пред нозете Твои и да познаат дека јас те засек. Замисле со каква слава ке го овенча Господ неговиот верен остаток. Сатанската синагога ке дојде да им се поклони. Нато пактот ке дојде да ти се поклони онуде кои што твоите власти му се кланјаат, тој ќе ти се поклони тебе, кој што човечки немаш ти никаква сила. Имаш мала сила. Го немаш нивното богатство на овие лажни евреи. 18 милиарди на Сорос за да се прават нови и нови беззаконија широм светот. Немаш сила, немаш богатство, не си многу интересен, не си популарен. На крај па не си ни убав, многу, многу. <laughs> Или Рокфелер. <laughs> да. Но, биди само верен на Христа до крајот. Не си повеќе ни млад, не сум ни јас повеќе млад. Како што бев, затоа велам, не сме сега толку убави како тогаш, минатиот век. Но, биди верен на Христа до крајот и Господ ќе направи тие да ти се поклонат. Дека му е фала слава вечна. Амин.